Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գողական էսքիզներ հաղորդաշարի 2017 թվականի առաջին թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Մարտակերտի շրջանի Մաղավուս գյուղից։ Մաղավուս գյուղը հիմնադրվել է 17-րդ դարում։ Բնակիչները եկել են Մեծ Սյունիքի Մաղավուս գյուղից, սակայն այստեղ հայկական բնակավայրը եղել դեռ շատ հնուց 11-րդ դարից։ Գյուղի եկեղեցին կառուցվել է 1902 թվականին։ Գյուղը Մարտակերտից 18 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք Թարթարի Աչափնյա բարձրության վրա է։ Արցախյան գոյապայքարը շատ բան փոխեց գյուղում։ Մաղավուզի երիտասարդ գյուղապետ Աշոտ Դանիելյանը պատմում է, թե ինչպես են մաղավուսցիները դիմավորել 2017 թվականը։ Պարոն Դանիելյան Արցախի հանրային ռադիոյի գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հետ երևի շատ երկար տարիներ է ինչ չեք հանդիպում, բնականաբար մեզ հետ ակրկրում է ամեն ամեն ինչ։ Ինչպես է գյուղը։ Լավ է։ Պատմեք գյուղի մասին։ Գյուղը ունի 507 բնակիչ, հեռացող չկա գյուղից, բոլորն մնում են գյուղում։ Գյուղում հիմնականում կենցաղային պայմաններով ապահովված է թե ջրով, ճանապարհների վրա նոր աշխատանքներ են սկսած, թե գուցես վերջերս մի քիչ դանդաղելա սալահատակման աշխատանքները գրակարով գյուղամիջյան ճանապարհները գյուղամիջյան ճանապարհները ու վերջերս էլ Վարդենից Մարտակերտ ճանապարհի ասֆալտապատումից էլ երևի թե ամենաշատը մեր գյուղի ժողովուրդն են ուրախացել մոտ մենք շատ ենք դժում ասֆալտապատ ճանապարհներ չլինելու հետ կապված։ Հիմա գյուղը մոտ է գտնվում այդ ճանապարհին։ Այնպես է ստացվել, որ արդեն կամաց կամաց դրանից հետո սկսել են արդեն թե շրջանի հետ, թե մայրաքաղաքի հետ, թե մայրաքաղաք Երևանի հետ կապը ավելի է ամրապնդվում։ Դուք երբևէ արդեն անցել եք պարոն Գյուղաբետ այդ ճանապարհով, վայելել եք հաճույքը։ Հա, շատ գեղեցիկ, շատ հարմար ճանապարհը։ Պարոն Գյուղապետ, մենք հանդիպում ենք 2017 թվականի, դուք առաջի հյուրն եք եւ հավատանք հրաշքներին մանկանանք։ Ենթադրենք մեր papin ձեզ հյուր է եկել։ Ինչ եք խնդրելու։ Հիմա որևէ գյուղում տենց չկա, որ խնդրելու բան չլինի, բազմաթիվ խնդրելու բան ունենք իհարկե, բայց որպես առաջնահերթություն, ասենք մեզ անհրաժեշտ է մի քիչ ավելի լավ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար ռոռոկման ջուր։ Իհարկե շատ դժվարությունների հետ կապված է, բայց խիստ անհրաժեշտ է։ Ինչպես կամ կոպեիք 2016 թվականը եւ գործնական եւ անձնական կյանքում։ Գործնական կյանքում համարում եմ բավարար։ Ինչու այդքան հոգնած եք։ Հոգնած, որովհետև հենց նոր մեքենայից իջա, երկար ճանապարհ ենք եկել իհարկե, ձուն։ Պարոն Գյուղապետ, բնականաբար մենք չենք կարող չխոսել ԼՂ գյուղնախարարության կողմից կազմակերպված դասընթացների մասին։ Ինչ բնույթ էին կրում, ինչ տվեցին ձեզ այդ դասընթացները հիմնականում եղանք իրազեկ նոր ավելի ժամանակակից հող մշակելու ծրի ցածր հող բերք ստանելու հետ։ Քան տարեկան եք։ 47։ 47 տարի մոտ կես դար ապրել եք, կանգնել եք հողի վրա, պահպանել հայրենիքը։ Ինչ նորություններ, որ ձեզ զարմացրեց։ Ավելի քիչ ծախսերով ավելի շատ բերք ստանալ։ Երբ ժպտագարնան արևը կյանքի կկոչեք այդ հենց իմիգրանից էլ հենց դասընթացների առաջին օրերից էլ արդեն մեր իմացածը սկսել ենք օգտագործել, քանի որ դեռ աշնանացանը ավարտված չէր։ Եթե մինչև այդ օրը հերկով ինչ որ միջոցառումներ ենք կատարել, արդեն ցանկ ենք անում, դրանից հետո արդեն երեսվար, որ խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, ես ինքս էլ համոզվել եմ, որ այդ երեսվարի միջոցով կարելի է հենց այդ թողային աշխատանքները անել Հիմա արտեցանք ենք կատարել նաև նոր տեխնոլոգիաներով։ Քանի առաջին դասարանցի ունեիք 2016 թվականին։ 10։ Եվ քանիս կունենաք 2017-ին։ 8 կամ 9։ Բա ինչու են քչացել, նշեցիք, որ երիտասարդները Հիմնականում ասեմ, որ գյուղում աճը 4 տարվա ընթացքում 66 աշակերտից արդեն 100 աշակերտ է դպրոցում ավարտել են 3-ը, ընդունվել են 10-ը։ Հիմնականում աճի կա, ուղղակի այս տարվա կապակցություն գուցե ասենք 1 ծնունդը այդ տարիներին քիչ է եղել, 16 թվականին 7 ծնունդ կա։ Վերջին տարիներին ամուսնությունների քանակն է քիչ եղել։ Երևի թե դրա հետ կապված, բայց 17 թվականին արդեն 10 երեխա ունեն դպրոց գնացող։ Ավարտելու են 5-ը, 10 երեխա գնալու են դեպի։ Պարոն գյուղապետ, իսկ հյուսիս հարավ մայրուղու շինարարական աշխատանքներին մաղավուսիները մասնակցում են։ Մասնակցել են էլի որպես աշխատատեղ մասնակցել են ոչ այդքան շատ քանակությամբ մարդիկ, բայց մասնակցել են։ Թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ, ձեր ընտանիքի ամանորն ու սուրբ ծնունդը, մաղավուսցիների ամանորն ու սուրբ ծնունդը եւ ցանկանալ, որ Տարինբերի խաղաղություն, երջանկություն, հաջողություն։ Նույն ես ցանկանում եմ մեր ամբողջ հայ ժողովրդին ու խաղաղությունը դա հենց մեզանից կախված գործն է։ Մենք պետք է մեր խաղաղությունը ապահովենք ու ցանկանամ, որ դա լինի ցանկացած հայի ցանկությունը։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի ձայնասրահում Մաղավուզի գյուղապետ Աշոտ Դանիելյանն էր Եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ձերունկնդրությանն եմ առաջարկում Հայկ Խաչատրյանի, Ալեքսանդր Մակեդոնացին եւ հայկական լավաշը, տուրտուր եւ բաղարջ վերնագրերով զրույցները։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու աշխարհանվաճ արշավանքը անցավ Հայաստանի կողքով, բայց եւ այնպես, երբ ռատնասնելիս նա պաշարեց հայկական մի բերդ։ Մակեդոնական բանակը 3 օր շարունակ գրոց ձեռնարկեց, սակայն ամրոցը մնաց անառիկ։ 4-րդ օրը Բերթի աշտարակից հայերը կախեցին մի լավաշ հայերը անznատուր են լինում, զեկուցեցին զորավարին, ինչպես հարցրեց Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Նրանք լավաշ են կախել Բերթի աշտարակից։ Լավաշն ինչ բան է։ Հայկական նրբաթերթ հարց։ Ազնատուր լինողը սպիտակ դրոշ կկախի եւ ոչ թե լավաշ։ Նրանք հաշտություն ու խաղաղություն են առաջարկում։ Հայերն ուզում են ասել, թե մարդ աշխարհ է եկել հաց ուտելու, ապրելու եւ ոչ թե զենք վերցնելու ու կռվելու համար։ Հիմա ինչ անենք, զորապետ։ Վերցրեք pašարումը եւ շարժվեք առաջ։ Թող հացապաշտ հայերը վայելեն իրենց հացն ու խաղաղությունը։ Հացի դեմ չի կարելի նիզակ ճոճել։ Աստվածները 7 տարի շուտ են մահ պարգևում նրան, ով կռիվ է գնում հացի դեմ, ասաց Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ տուր։ Մի ժամանակ Արցախի ամենամեծ գետի ջրով 400 ջրաղաց էր աշխատում։ Հացապակաս մի տարի ջրաղացները կանգ առան։ Մարդիկ իրենց ունեցած մի բուր հացահատիկը աղում էին երկանք աղորիքով։ Մի բուրը ոնց տանես ջրաղաց, փոշի դարած ջրաղացի պատերին կկպչի։ Պարավ սանդուղտը թափ տվեց հորած կարասների պատերին կպած ծորնահատիկները։ Եղած չեղածը դուրս եկավ մի կոտ, սակայն սանդուղտը որոշեց իր ծորենը ջրաղաց տանել։ Հենց որ սկսեց ծորենն աղալ, չգիտես ինչու, գործի ընկան մեծ գետի մյուս բոլոր ջրաղացները եւ ամբողջ Արցախում մարդիկ լսեցին չախչախների միալար ձայնը՝ տուր, տուր, տուր, տուր։ Ջրաղացները աղալ էին ուզում, բայց ծորեն չկար։ Այդ ժամանակվանից էլ Արցախի մեծ գետի անունը ջրաղացների չախչախների միալար ձայնի նմանությամբ կոչվեց տուրտուր, որը հետո ձևափոխվեց ու դարձավ տրտու։ Հենց այս տրտուն է, որ աղավաղվել է եւ այժմ կոչվում է թարթար։ բաղարջ գիշերեր լսվում էր ջրաղացների միալար քսվրտոցը աղուն աղուն աղու այդ ձայնի տակ կարելի է քուն մտնել եւ քնի մեջ էլ 7 երազ տեսնել բայց ջրաղաց պանիկունը չեր տանում նա սոված էր քեզ գիշերին որտեղից հաց գտնես քաղցածությունից ջրաղաց պանի աղիկները քոր էին գալիս նա մտմտում էր մտմտում բայց ելքը չէր գտնում հանկարծ աչքի ընկավ աղունավարձի ամանը Մտքում ինչ որ բան փայլատակեց, առանց ժամանակ կորցնելու նա մի բուր ալյուրից խմոր հունցեց, ապա կրակ վառեց ու խարույկի կողքով տափարակ մի քարծցեց, հետո խմորից գնդի կարեց, հարթեցրեց ու տափարակ քարին կպցրեց այնպես, ինչպես թոնրի պատին են հաց կպցնում։ Այդպես ծնվեց հայկական բաղարջը, անթթխմոր հացը, որի համը մնաց ջրաղացների ալրոտ պատերի ներսում։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք Հայկ Խաչատրյանի հացապատում գրքից Ալեքսանդր Մակեդոնացին եւ հայկական լավաշը՝ տուր-տուր եւ բաղարժ վերնագրերով զրույցները։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։